Öncelikle Yüce Rabbimden bizleri kendilerine merhamet edilmiş, kendilerine rahmet edilmiş olan kullarından eylemesini niyaz ederim. Ve sonra hakkı hakikati duyup dinleyen ve ona tabi olanlardan eylemesini ister, talep ederim. يقول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء في بعض روايات هذا الحديث قيل من هم يا رسول الله قال هم قوم صالحون في قوم سوء وفي بعض الروايات هم الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي قراءة لهذا البحر هم, هم الذين يصلحون إذا فسد الناس وهذه نعمة عظيمة أن ينعم الله عز وجل على العبد أن يجعله صالحا مصلحا كما جعل الله أولياءه الصالحين من الأنبياء وأتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم bir hadiste şöyle buyurmakta. İslam garip olarak başladı ve garip olarak tekrar eski haline gelecek, dönecek. Ne mutlu o gariplere. Yahut da cennet o gariplerin olsun. Bu hadisin bazı rivayetlerinde sahabeler soruyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Kimdir o garipler ey Allah'ın Resulü? Kimlerdir o garipler? Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki kötü insanlar içinde, kötü topluluk içinde yaşayan salih kimselerdir, iyi insanlardır. Bir rivayette ise bozulan insanlar içinde düzelen, salih olan kimselerdir. Bu rivayetin bir okunuşu da yuslihun. Yani insanlar bozarlar, onlar ise bu bozmaya karşılık, fesada karşılık ıslah eder, toplumu ıslaha davet ederler. Bir kulun salih bir kimse olması ve aynı zamanda ıslah edici bir kimse olması allah Teala'nın ona bahşettiği en büyük nimetlerden bir tanesidir. فوعد الله عز وجل هذه الفئة من الناس وعدها بأن لها طوبى وطوبى وصف للجنة وقيل هو شجرة عظيمة في الجنة يستظل بها ظلها يسير فيه الراكب مئة سنة لا يقطعها Gördüğünüz üzere salih olan ve toplumu ıslah eden kimseler öyle büyük bir müjdeyle karşılanmış, öyle bir müjde haber verilmiş ki onlara. Bu müjde az önceki rivayette de olduğu üzere onlara Tuğba'nın verileceğidir. Tuğba nedir? Tuğba bir tefsire göre, bir yoruma göre cennetin kendisidir. Cennettir. Bir yoruma göre, bir açıklamaya göre de Tuğba cennette bir ağaçtır. Bu ağacın vasfı hakkında gelen açıklamalarda da onun o kadar büyük bir ağaç olduğu söyleniyor ki onun gölgesinde yürüyen insanın o gölgede 100 sene boyunca yürüdüğü, onun gölgesinin 100 sene boyunca yürüyerek bitirilemeyeceğine dair açıklamalar var. وأنتم أيها الإخوة لعل الله عز وجل يجعلنا وإياكم فيما قدر علينا أن نعيش في زمن كثرت فيه الفتن وقل فيه المتمسك بدينه أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الغرباء وأن يشملنا جميعا برحمته نعم. فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنه سيأتي على الناس زمان هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر له أجر خمسين قالوا منا يا رسول الله أم منهم قال بل منكم وهذه بشارة لكل مؤمن متمسك في قوم فاسدين قد تمسك بالإسلام سواء كان فساد الناس راجع إلى اعتقاداتهم أو إلى سلوكهم وأفعالهم أو إليهما جميعا allah Teala bizlere böyle bir zamanda yaşamayı takdir etmiş. Gerçekten öyle bir zamanda, öyle bir dünyada, yeryüzünde şu anda yaşıyoruz ki Allah'ın dinine tutunup onu yaşayan, onu tatbik eden insanların sayısı oldukça az. Allah'tan niyazım ve temennim bizleri gariplerden eylemesi ve bizlere rahmetiyle muamele etmesi. Çünkü böyle bir zamanda fitnelerin çoğaldığı, belaların, musibetlerin arttığı böyle bir zamanda Allah'ın dinine sarılıp yaşamak, ona tutunmak öyle kolay bir şey değil. Ve bundan dolayı da ona verilen mükafatlar da işte küçümsenecek kadar az değil. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet olan sahih bir hadiste şöyle buyurmakta. İnsanlara öyle bir zaman gelecek, insanlar öyle bir dönem içinde yaşayacaklar ki Allah'ın dinine tutunan, Allah'ın dinini yaşayan avucunda kor ateş tutan gibi olacak. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bu kimselerle alakalı ve onlara 50 kişi sevabı verilecek. 50 kişinin sevabı yazılacak. Sahabeler hemen soruyorlar. Bizden 50 kişinin mi yoksa onların kendi içinden 50 kişinin sevabı? <coughs> Nebi Aleyhisselatü Vesselam da hemen bu müjdeyi vererek diyor ki bilakis sizden 50 kişinin sevabı onlara verilecek. Maalesef dediğimiz gibi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanların Allah'ın dininden uzaklaştığını görüyoruz. Kimilerinin itikadi sapmalar konusunda aşırı gittiğini, kimilerinin ahlaki konularda yanlış yollara saptığını görüyoruz. <coughs> Önemli olan böyle bir dönemde zor da olsa Allah'ın dinine tutunmak, Allah'ın dinini yaşamak. وكأن الله سبحانه وتعالى بواسع فضله وعطائه جل وعلا علم ضعفنا وقلة حيلتنا وبعدنا عن زمن النبوة فعوضنا هذا الفضل العظيم الله تعالى bizleri böyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu dönemden uzak bir dönemde, uzak bir zaman diliminde göndererek bizleri böyle bir zamanda yaşamayı takdir ederek bununla birlikte bizlere bu eksikliğimizi, bu eksikliği vermiş olduğu bu büyük mükafatlara yapmıştır. Yerine getirmiş, kapatmıştır. O açık böylece kapanmıştır. وإنا لنرجو أن الله عز وجل يجعلنا منهم ولا نقطع عنا منهم بل نرجو الله عز وجل بواسع فضله يقول الله عز وجل عن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أفمن جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات وقبل هذه الآية قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لو تأملنا حالنا أيها الإخوة قبل استقامتنا قبل أن نكون مصلين قبل أن نكون مع الناس كيف كنا في ظلمات وكيف أنقذنا الله عز وجل من هذه الظلمات بفضله فهناك من هو أعقل منا وهناك من هو أكثر مالا منا وهناك من هو أفضل منا في أشياء كثيرة ولكن حرم هذه النعمة التي نحن فيها فمن حق الله على حق الله علينا أن نشكره جل وعلا شكرا عظيما باعتقادنا وبقولنا وبفعلنا جميعا فلا بد أن ينضم في شكر الله سبحانه وتعالى في جميع النعم وخاصة إذا كانت عظيمة مثل عظم الثبات على الدين والاستقامة عليه أن نشكر الله بقلوبنا وبألسنتنا وبأعمالنا. allah Teala bir ayet-i kerimesinde şöyle buyurmakta. Cansız iken hayat verdiğimiz ve insanlar içinde nur ile yürüyen kimse ile zulümat içinde, karanlıklar içinde yürüyen kimse hiçbir olur mu? allah Teala burada bu ayet-i kerimede imanın nurundan, kendisine nur verilen insandan bahsetmekte. Şöyle Allah'ın dinine tutunmadan, istikamet üzere olmadan önceki bir halinizi düşünün. Namaz kılmıyor iken, allah Teala'nın emirlerini yerine getirmiyor iken ve şu andaki hislerinizi düşünün. İşte allah Teala diyor ki, nurla, nurla allah Teala'nın ona vermiş olduğu nur ile insanlar içinde yürüyen ile karanlıkta yürüyen ve o karanlıktan hiç çıkmayacak olan yani aydınlıkta ve karanlıkta yürüyen insan hiçbir olur mu? Belki toplumda bizden daha akıllı, belki maddi olarak bizden daha iyi konumda yaşayan bazı insanlar var. Ama baktığınız zaman, gördüğünüz zaman birçoğunun allah Teala'nın bize bahşetmiş olduğu nimetlerden mahrum olduğunu fark ediyorsunuz. يقول الله سبحانه وتعالى حين أهبط أبانا آدم وأمنا حواء إلى الأرض قال لهما اهبطا منها جميعا أي هم وإبليس فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فليس هناك إلا حالان حال هداية و طمأنينة وراحة بال وحال شقاء وضنك وقد بين الله عز وجل من هم الطائفتين فبين أن الطائفة الأولى التي هي لا تضل ولا تشقى هم أهل الإيمان وأهل الاستقامة كما قال الله لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وبين أن حال أهل الضلال والشقاء وأهل الضنك وهي الشدة هم من ترك وتنكب صراط الله القويم الذي جاء به أو أمر به جل وعلا الله تعالى قرآن الكريم ده bizlere babamız Adem ve eşi Havva'nın cennetten çıkarılışında çıkarılışından bahsederken şöyle buyurmakta. Diyor ki الله تعالى haydi şimdi cennetten topluca inin. Siz, siz ikiniz ve şeytan yeryüzüne inin. Kim benim vermiş olduğum hidayete, göndermiş olduğum hidayete tabi olursa o kimse işte belalete, sapkınlığa düşmeyecek ve bedbaht olmayacak, sıkıntıya da düşmeyecektir. Ve kim de benim zikrimden, uzak olursa ona sımsıkı dar bir hayat vardır. Ve biz o kimseyi kıyamet gününde ama olarak haşrederiz. O kimse bize beni niye ama olarak haşrettiniz der. Biz de sana yeryüzündeyken ayetlerimiz gelirdi de sen onları unuturdun, bugün de sen unutuldun diye ona söyleriz. Bu ayeti teemmül ettiğimiz zaman, düşündüğümüz zaman insanların iki gruba ayrıldığını görüyoruz. Hidayet yoluna uyanlar, allah Teala'nın göndermiş olduğu hidayete tabi olanlar, diğerleri ise dalalet içinde olan, şaka içinde olan, bedbahtlık içinde, mutsuzluk içinde olan kimseler. allah Teala bu ilk taifeyle alakalı ilk güruh insanla alakalı onların dalalete düşmeyeceğini, hidayete uyduklarından dolayı şakavete, mutsuzluğa düşmeyeceğini bahsediyor. Bunlar kimler? allah Teala'nın dini üzerine istikamet eden kimseler, onu yaşayan kimseler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de allah Teala peygamberine diyor ki, sen ve seninle beraber tevbe edenler emrolunduğunuz üzere dost doğru olun. Allah'ın dinine istikamet edin. Diğerleri ise şakavat sahibi olan kimseler ise az önce söylemiş olduğumuz gibi onlara ise sımsıkı, boğucu bir hayat haber verin. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة بعد أن أسس هذه الدولة وهي نواة الدولة أول عمل عمله بعد بناء المسجد أو الأمر ببناء المسجد أن آخى بين المهاجرين والأنصار وما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته سواء كان في العهد المكي أو العهد المدني لم يأتي عبثا ولم يكن فقط لتلك الحقبة من الزمن التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بل هو إشارة إلى أن كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في العهد المكي ثم فعله في العهد المدني فينبغي على كل مسلم يمر بمثل ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغربة ومن قلة المعين أن يسلك هذا المسلك فإن هذا طريق ناجح لأنه مسدد من رب العالمين جل وعلا وقام به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كان لها أكبر الأثر في تثبيت إيمان الصحابة وتقوية بعضهم ببعض وأنتم أيها الإخوة في هذه البلاد وهي بلاد الإسلام والإخوة الذين يسمعونني الآن في بلاد غير إسلامية نحن بأحوج ما نكون إلى أن نتآخى بيننا وأن نتواصى بيننا وأن نحرص على حضور مثل هذه الاجتماعات وإن شقت علينا إني أرى بعض وجوهكم قد بدا عليها الإرهاق والتعب ولكن جزاهم الله خيرا حرصا منهم على اللقاء والاجتماع حضروا مع حاجتهم إلى الراحة والجلوس مع أولادهم لأنهم يعلمون أن جلوسهم هنا يعطيهم دفعة ويعطيهم زخة كما يقال زخة إيمانية تساعدهم على هذه الفتن التي يعيشونها فأوصيكم وصية مؤكدة أختم بها حديثي أن تحرصوا على مثل هذه الاجتماعات وأن تحرصوا على مثل هذه اللقاءات ولو كلفكم هذا الكثير فوالله إن في ذلك لخير عظيم لكم ولثباتكم على هذا الخير الذي أنتم فيه وهو كما قال عليه الصلاة والسلام إي عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية فاجتمعوا وأتلفوا وعليكم رحمكم الله بدعوة إخوانكم واجتهاد في دعوتهم وتوجيههم كل يوم اجعلوا هم الدعوة بين أعينكم صلاح أنفسكم وأولادكم أولا ثم صلاح من حولكم من الجيران وزملاء العمل وغير ذلك واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين الثابتين الذين يحبهم الله ويحبونه الذين هم إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام وددت أن أرى إخواني قالوا ألسنا بإخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون بعدكم, بعدكم يؤمنون بي ولما يروني وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم مدينة هجرت مسندان sonra Medine'ye gelip yerleşmesinden sonra yapmış olduğu bazı önemli almış olduğu bazı önemli kararlar var. Medine'ye inşa etmiş olduğu mescitten sonra en önemli yapmış olduğu husus Ensar ile muhaciri birbirine kardeş kılması. Bu davranış Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la o sıkıntılı günlerde ona iman eden kimselerin kalbinde imanın yerleşmesine yardımcı olmuş. Ayaklarının sabit kalmasına destek vermiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde ve Medine döneminde yapmış olduğu almış olduğu kararlar ve yapmış olduğu davranışlar bizler için çok önemlidir arkadaşlar. Yani sadece o dönemde yaşanmış, bitmiş olaylar değildir allah Teala'ya iman eden ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sorumluluğuyla kendinde sorumluluk hisseden, davet sorumluluğu hisseden insan, onun Mekke'de ve Medine'de yaşamış olduğu merhalelerin birçoğunu yaşayacak demektir. Karşılaştığı şeylerle karşılaşacak demektir. Kişi ne zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu karşılaştığı, yüz yüze geldiği hususlar, konularda onun ne yaptığını bilir ve onun yaptığı gibi, onun davrandığı gibi davranırsa işte o zaman doğruyu bulmuş, hakkı bulmuş olur. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu allah Teala tarafından desteklenmiş, başarıya ulaştırılmış bir yoldur. Bizler az önce de ifade ettiğimiz üzere fitnelerin, Allah'ın dininden sapmaların çokça yaşanmış olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönemde birbirimize kenetlenmeye, birbirimize tavsiye etmeye daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Böyle ders ortamlarına gelip gitme hususunda <coughs> hırslı olmamız lazım arkadaşlar. Evet, görüyorum ki bazı kardeşlerin yorgun olduğunu fark ediyorum bu vakitte evinde çoluk çocuğuyla beraber oturmak yerine kendisini bu yorgun halde işten atarak buraya gelmiş. Burada bir şeyler dinlemeye çalışıyor. İnanın ki bu tür derslere katılmak, böyle meclislerde bulunmak çok büyük hayırdır. Kişiye imani destek, imani güç, imani kuvvet verir. Bu vasiyetimi, bu öğütümü iki kulağınızı açarak dinleyin. Üzerinde durarak, vurgulayarak söylüyorum ki ilim hususunda azimli olun, gayretli olun. İlim meclislerinde uzak kalmayın, onlardan kopmayın. Cemaat olun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi cemaat olun. Zira allah Teala'nın eli cemaat üzerindedir. Zira kurt sürüden uzak olanı avlar, uzak olanı kapar. İkinci olarak tavsiyem davet hususunda azimli olun arkadaşlar. Tevhide davette, allah Teala'nın dini üzerine, istikamet üzere, dost doğru olma üzerine davette, çoluğunuza, çocuğunuza ve komşunuza, eşinize, dostuna davette azimli olun, gayretli olun. Zira Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta, kendisi için istediğini kardeş için isteyen, istemeyen tam iman etmiş olamaz. İman etmiş olamaz diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ve bilin ki sizler böyle bir fitne zamanında, böyle bir dönemde Allah'ın dinine tutunarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ihvanı yani kardeşleri mertebesindesiniz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ki sahabelerine Kardeşlerimi ne kadar çok görmek isterdin? Diyorlar ki kim onlar ey Allah'ın Resulü? Bizler miyiz? Diyor ki hayır. Sizler benim ashabımsınız. Onlar benden sonra gelip henüz beni görmemelerine rağmen bana iman eden topluluklardır. Yüce Allah'tan niyazım bizleri bu din üzere sebatkar kılması, istikamet üzere kılması. بارك الله فيك جزاكم الله خيرا نحن أحببنا الإخوة أكثر من حبنا ربما ل يعني لكثير ممن في بلادنا ولو كان ولو كان نحن نكافئهم على هذا الثبات وعلى هذا الإسلام لأعطيناهم أكثر مما نعطي قومنا فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي لا يعني يضرب له الأمثال جل وعلا Sizler diyor sizleri kendi ülkemizde yaşayan Sen topraklarımızda yaşayan birçok kardeşimizden, arkadaşımızdan daha çok sevdik. dini olan azminizden, hırsınızdan. Ee, bizler bu sevgimizden dolayı sizlere elimizde olan her şeyi verme duygularındayız. Bu işlerdeyiz. Ki Allah teşbihten uzaktır. Siz allah Teala'nın sizin hakkındaki e, sevgisini size bahşetmek istediği nimetleri bir düşünün. Evet, sorusu olan arkadaşlar varsa alabiliriz. konuyla ilgili. Şimdi kurban olayını dün konuşmuştuk. İlk kurban Habil ve Kabil'le mi başlıyor? الأخ يسأل في مسألة الأضحية هل هي يعني بدأ بما حدث ودار بين هابل وقابل من كيف أبناء آدم أها يعني هل بدأت أول أصل مشروعية أصل مشروعية الأضحية نعم فرضية يعني نعم. أمر بالشيء نعم. مشروعية الأضحية جاءت أولا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وفعله لها ولكن آه، سببها قال أهل العلم إنه القربان الذي ذبحه أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام فداء لابنه الذي أمره الله عز به بقوله وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وفديناه فكان هذا القربان سنة متبعة من بعد إبراهيم إلى يعني أن يرث الله الأرض ومن عليها Evet. Yani kurbanın meşruiyeti Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle sabit. Nebi Aleyhisselatü Vesselam fiiliyle sabit. Emretmiş ve kesmiştir. Ama ilim ehli kurbanın asıl meşruiyetinin İbrahim aleyhisselam ile geldiğini bizlere haber veriyor. Biliyorsunuz İbrahim aleyhisselam allah Teala tarafından oğlu İsmail yerine ona gönderilen kurbanı keserek bu ibadeti yerine getirmiş oluyor. allah Teala diyor ki İbrahim aleyhisselama sen gördüğün rüyayı ne yaptın? Tasdik ettin. Doğruladın. Bizler de muhsin olan kimseleri işte böyle ne yaparız? Mükafatlandırırız. Ve diyor ki allah Teala bizler İbrahim'e oğlunun yerine kesilmesi için ne yaptık? Bir koç, koç ikram ettik. İkinci, Biz, evet. İkinci bir sorum olacak. Ee, şimdi son zamanlardaki bazı alimler Adem ve Ademler hakkında bazı bilgiler sunuyorlar insanlara. Bu da günümüz insanların kafasını karıştırıyor yani böyle şey yapıyor. Şimdi küçük çekmece tarafında bulunan bir mağarada 700 bin yıllık bir şey bulmuşlar. İnsan yaptı bulmuşlar buna deli olarak sunuyorlar mesela. Ama Hz. Adem'in yaşını belirlediği bir zaman insan şey bilim adamları işte 10-15 e, bin yıllık tekabül eden bir yaş olduğunu söyler. Yani oradan gelen bir şey. Adem'in ve Ademlerin Nasıl Adem ve Ademler? Bir Hazreti Adem var, bir beşer var, bir de ruhu verilen beşer olarak görüyorlar. Yani Hazreti Adem'den önce var olan yani Allah e, melekler diyor ya siz sen yeryüzünde kan dökecek insanlar mı yaratacaksın? Meleklerin daha önceki bilgisi varmış i- insanlar olduğuna dair. Yani ruh verilmeyen, sorumluluk verilmeyen. Tamam, soru ne? Soru ne soralım? Ne istiyorsunuz? oğlum? Yani Hazreti Adem'den önce insanlar Var mıydı yok muydu? يقول هل هناك أناس قبل آدم أم لا؟ طيب على كل حال هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى Konuyla ilgili soru sorsaydın. طيب ومن أهل العلم من قال إن إن الأرض كان يعمرها خلق قبل خلق بني آدم في الأرض واستدل على ذلك بقوله تعالى لما قال للملائكة جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لكن هذا الاجتهاد من أهل العلم هو محض اجتهاد لا دليل عليه يعني صريح وإنما هو اجتهاد منهم وينبغي علينا أن نعرف يا أخي الحبيب أن هذا من العلم الذي لا ينفع ويعني آه، كان الصحابة رضي الله عنهم إنما يسألون عما ينفعهم فنحن ينبغي أن نأتسي بذلك كما ذكر ذلك مشايخنا رحمهم الله وحيث استدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الدجال قال إنه يمكث في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم قالوا ما سألوا كيف تكون الشمس في ذلك اليوم الذي كالسنة وكيف يكون القمر وكيف كذا وإنما سألوا عما يحتاجون إليه في دينهم فقالوا يا رسول الله اليوم الذي كالشهر وكالأسبوع وكالسنة أتكفينا فيه صلاة واحدة فقال عليه الصلاة والسلام لا بل اقدروا له قدره فينبغي علينا أن نسأل عما ينفعنا وجزاك الله خير الإنسان أحيانا يكون في nefsihi شيء يريد أن يسأل لا حرج ولكن يستفيد دائما باستمرار كل يوم فائدة جديدة نعم Evet, öncelikle bunun ilmi Allah katındadır. Bazı ilim ehli Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de inni ca'ilun fil ardı halife ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde meleklerin orada kan dökecek birilerini mi yaratıyorsun? Bizler ise sana hamdınla tesbih ediyoruz. Sözünden bazı ilim ehli Adem'den önce bazı mahlukatın da yaşadığına dair e, görüş beyan etmişler. Ancak bu konuyla alakalı sarih, açık bir delil yok. E, bunun ilmi Allah katındadır. İkinci olarak e, siz kardeşlerime ve bizi dinleyen bütün kardeşlerimize nasihatim şudur bizlere fayda verecek, dinimiz konusunda fayda verecek meselelerin ardına düşüp bunlarla ilgili soru sorup öğrenmek lazım. Buna da delil olarak ilim ehli şunu zikrediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda Deccal'in geleceğini haber verip yeryüzünde 40 gün kalacağını söylüyor. Kalacağı bu 40 günün bir, bir günü bir sene, bir günü bir ay, bir gününün de bir hafta, diğer 37 günün de normal günler gibi olacağını söylüyor. Sahabeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip de nasıl oluyor da Allah Allah ey Allah'ın Resulü o gün güneş nasıl olacak, ay nasıl olacak gibi sorular sormuyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü böyle bir sene gibi olan o günde bir tane namaz kılmak yani bir vaktin namazını kılmak bize yeter mi yetmez mi? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam hayır etmez. Ne yapın? Takdir edin. Vakitleri ne yapın? Bölün, belli edin. Ona göre namaz kılın sen ve diğer kardeşlerimize tavsiyem ve nasihatim. Evet insan merak edebilir, sorabilir. He, ama bu konulara iltifat etmeden bizlere fayda verecek meseleleri sorup öğrenmemiz daha nedir? Hayırlıdır. Evet başka sorusu olan? Buyurun. Hocamızın tevhidle ilgili soruna Türkiye'deki bugün e, özellikle şirke düşen Müslümanlarla ilgili üzücü şeylerden. Mesela, Manzaralardan bahsettik. Evet. evet. Efendimiz'i vesile ederek işte ona dua etmenin bazen işte şirk olduğunu bile söyleyenler var. Bu Efendimiz'i e, vesile ederek dua edilebilir mi? Bu şirk olur mu? Bunun hükmü nedir? Evet. Yani e, mesela erken peygamberin yüzü suyu ümmetine gibi tarzda Evet, duadır. onu Ha, Evet. Ee, bir bir de- soruyu alalım ondan sonra ikinci soruda alalım. Tamam. يقول الأخ هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك أم لا التوسل نوعان توسل مشروع وتوسل ممنوع فأما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته أو التوسل بالأعمال الصالحة التي عملها العبد أو التوسل بدعاء الصالحين وعلى رأسهم سيد الصلحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دلت الأدلة الكثيرة على صحة هذه الأنواع الثلاثة أما ما عداها فهو مخالف لما أمر الله عز وجل به وعده أهل العلم من البدع المخالفة ومنهم من عدها من البدع الشركية نعم ولكنه من الشرك الأصغر عندهم إلا إذا كان دعا ذلك المتوسل به دعاء مباشرا وطلب منه الغوث والنصر فهذا لا يسمى توسل وإنما يسمى دعاء وهو شرك أكبر Tevessülü iki kısma ayırıyoruz. Tevessül iki kısımdır. Meşru olan bir tevessül var. Yapılması izin verilmiş, yapılabilen bir tevessül. Bir de memnu, yasak olan, yapılması yanlış olan tevessül var. allah Teala'nın kitabına ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine baktığımız zaman delillerin bizlere şu üç şekilde tevessül yapılabileceğini gösteriyor. Deliller bizlere bu üç tevessülün meşru olduğunu gösteriyor. Birincisi allah Teala'nın dua ederken, allah Teala'dan bir şey isterken onun isim ve sıfatlarını sayarak onun isim ve sıfatlarıyla tevessül edip kişiler istemek. Ya insanın yapmış olduğu, daha önceki yapmış olduğu iyi, hoş, güzel, salih amellerini zikrederek bu salih amellerin yüzü hürmetine Allah'tan bir şeyler istemesi. Yahut hayatta olan bir salih kimsenin ki bunların en başında da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. O kimsenin yapmış olduğu dua ile Allah'a tevessülle bulunmak. O kimsenin yapmış olduğu duanın yüzüzü hürmetine tevessülle bulunmak. Ama bunun dışında zikredilen işte birisinin kabrine gidip onun tevessül edilmesi kabirden yahut bunun o kabre direkt seslenerek ondan bir şeyler istenmesi, yardım istenmesi bunlar memnun olan, yasak olan tevessül kısımlarındandır. Şayet yani direkt olarak demin ki sormuş olduğun sorudaki şekliyle insanın doğasında bu üç saymış olduğumuz kısmın dışında bir tevessül yaparsa doğasında allah Teala'dan canının yüzü hürmetine diye isterse ilim ehli bunu bidat olan, sonradan çıkarılan tevessülden zikretmiş saymışlar. Çünkü delillerde böyle bir tevessülün olduğuna dair hiçbir şey bilmiyoruz. Eğer bu tevessül o kabirden yardım istemeye kadar çıkarsa bunun da şirk olduğunu söylüyoruz. Bazı ilim ehli Allah'ın izin vermiş olduğu meşru tevessülün dışındaki tevessülü şirk olarak isimlendirmiş. Ancak bu küçük şirktir. Ta ki ne zaman bu tevessül Allah'tan gayrından, o kabirde yatandan medet ummaya, onu yardıma çağırmaya, ona dua etmeye çıkarsa bunun küçük şirkten artık büyük şirke çıktığını sö- söylemişler. Evet. طيب قبل يعني قد يقول قائل آه، إن ذات النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذواتنا وهذا حق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدله أحد من البشر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له بعض أصحابه ممن هم حدثاء عهد بإسلام قالوا له فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ويحك إنه لا يستشفع بأحد على الله لا يستشفع بأحد على الله فإن الله أعظم شأنا من ذلك ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت غضب وقال قل ما شاء الله وحده ولم يجعل الله جل وعلا في سؤالنا له أحدا أبدا لا نبيا ولا ملكا بل إن جميع الأسئلة التي سئل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التي ذكر فيها السؤال في القرآن يأمره الله عز وجل يقول قل يا محمد يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت يسألونك عن المحيط قل هو أذى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير آيات كثيرة قل قل قل إلا في الدعاء فإنه قال وإذا سألك عبادي عني ما قال قل يا محمد قال فإني قريب فإني قريب ليس هناك واسطة بيننا وبين الله عز وجل فندعو الله مباشرة لكننا نقرر ونؤكد أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه وكل شيء متصل به عليه الصلاة والسلام هو أفضل من سائر البشر كلهم عليه الصلاة والسلام لكن نحن نتبع ولا نبتدع ونسلك ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل ذلك أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أفهم منا وأعلم منا كانوا رضي الله عنهم إذا أصابهم الجدب وأصابهم القحط ونزلت بهم ذا لا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره مع أنه عليه الصلاة والسلام له حياة ليست كحياة أكمل من حياة الشهداء يسمع من يسلم عليه ومع هذا لم يأتي لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة كانوا يأتون إلى قبره فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويقول له نتوسل بك يا الله أن تدعو لنا بل إن عمر رضي الله عنه أطلت عليك معليش عمر رضي الله عنه لما نزل بهم الجدب والقحط خطب الناس في خطبة الاستسقاء وقال يا يسأل قال وإنا إنه كان إذا نزل بنا كنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو الله فيغيثنا وإنا نستشفع كان يدعو الله عز وجل يا رب إنا كنا نستشفع برسول الله فيدعو الله فتغيثنا وإنا نستشفع بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، نستشفع بعم رسول الله قم يا عباس فادع الله ما قال توسل بالعباس قم يا عباس فادع الله فقام العباس فدعا فأمن عمر والمسلمون والله أعلم Evet. Bununla birlikte bizler biliyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı bedeni e, bizlerin bedeni gibi değil. Yani Allah Teala onu mübarek kılmış. Ancak buna rağmen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla onun kabrine gidip onun yüzü hürmetine gibi dualarla yahut da uzaktan onun yüzü hürmetine gibi dualarla allah Teala'ya dua etmeyiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da ashabına böyle bir şey hususunda izin vermediğini, buna yakın şeyler yaşadığını ve izin vermediğini görüyoruz. Bir gün onun yanına gelen sen ve Allah ne dilersen odur diyen bir adama karşılık Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığını? Hayır. Kul maşallah vahde. Sadece Allah ne dilerse de delirttiğini ve bunu öğrettiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birçok sorunun yöneltildiğini görüyoruz. Allah Teala bizlere bunu naklediyor. Diyor ki sana hilaller hakkında soru sorarlar. Hilaller. Ay, hilal. Yani bu nedir? allah Teala bu hilaller her ay başlıyor, büyüyor, küçülüyor. Nedir? De ki diyor allah Teala. De ki onlar insanlar için vakit belirleyici unsurlardır. Vakitlerdir yani. Vakitlerini o şekilde böyle. Ayın biri, iki, üçü, dördü. allah Teala de ki ey Muhammed aynı şekilde diyor ki sana kadınların özel halinden, hayızdan sorarlar. De ki o bir ezadır, bir hastalıktır. De ki ancak allah Teala kendisiyle ilgili sorulan soruda diyor ki kullarım sana benden soracak olurlarsa sorduklarında فَاِنِّي karibun. Ben onlara yakınım. Demiyor ki de ki ben onlara yakınım. Dinin diğer hususlarında de ki diyerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a elçilik görevi verirken bu hususta diyor ki sana benden sorduklarında ben onlara yakınım. Bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı dahi aracı yapmıyor. Onun için duada bidat çıkaramayız. Ne öğrendiysek, neyi gördüysek o şekilde uygular tatbik ederiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı kuraklık yaşadığı zaman, yağmur kesildiği zaman, yeryüzünde kuraklık olduğu zaman, Nebi aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra onun kabrine gelir. Onun kabrinden allah Teala'ya tevessül ederek yağmur duasında bulunmazdı. Nebi aleyhissalatü vesselamın kabrinde şehitlerin yaşamış olduğu hayattan daha kamil, daha üstün bir hayat içinde olduğunu, kabrin içinde böyle bir berzak hayatını sürdürdüğünü biliyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın onları salavat getirdiklerinde duyduğunu, allah Teala'nın ona duyurduğunu da biliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen hiçbir sahabenin böyle bir sıkıntı yaşadıklarında Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabrine gelip böyle bir dua yaptığını bilmiyoruz. Bilakis bunun tam tersini görüyoruz delillerde. Mesela Ömer radıyallahu anh yağmur doğasına çıkıldığında hutbedeyken şöyle diyor. Ey Allah'ım bizler peygamberin hayattayken o dua ederdi ve biz de onun duasıyla sana tevessülde bulunurduk. Şimdi içimizde hayatta peygamberinin amcası Abbas var. Ey Abbas kalk Allah'a dua et. Gördüğünüz üzere bu hadiste bu olayda da görüyoruz ki sahabeler yanı başlarında duran peygamberin kabrine gidip böyle bir dua yapmayıp içlerinde bulunan salih insanın Allah'a dua etmesini istiyorlar. Evet. Yani Türkiye'deki özellikle hurafeleşip şey yapanların bazıları da işte e, savaşlarda şehitlerin geldiğini, Peygamberimizin hatta gelip savaşlarda yardım Evet. ettiğini. Bazı nas Sarıklar falan diyorlar. yani mütekarrifin يقولون هناك يعني دارت أحداث Yaygın على المسلمين من الحروب ويعني شدائد أخرى فهناك هنا أناس يذكرون أن يقولون أنهم يدعون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أناس معممين حضروا في في الحرب وشاركوا معهم وأيدوهم نعم. كيف نفهم هذا؟ كل إنسان يستطيع أن يدعي شيئا يراه هو ولا يراه الناس بسم الله الرحمن الرحيم بقرة سورة سنة 154 آية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا تنرشون هم يقول يذكرون هذه الآية أقول إن دعوة أن يرى الإنسان ما لا يراه الناس هذه تقع للعقلاء وللمجانين على حد سواء وليس هناك حد فاصل بين هذا وهذا أو طريقة نستطيع أن نعرف صواب هذا من هذا وللأسف كثير ممن شارك في الجهاد في سبيل الله اعترف بعد مضي فترة أنه إنما كان يقول ذلك كذبا وإنما من أجل أن يشجع المجاهدين على الجهاد في سبيل الله واعترف بهذا بعض كبارهم أمثال عبد الله عزام وغيره اعترفوا بهذا وقالوا إن نقول كذا من أجل أن نعترف وأن كل الكرامات التي كتبناها أكثرها كذب وليست بصحيحة وهكذا يفعل الباطل لكن لا شك أن الله يؤيد المؤمنين وينصرهم ولكن من هو المؤمن الذي يؤيده ونصر كما نصر أهل بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين فالله سبحانه وتعالى يمد المؤمنين الذين على ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا شك أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل هو عام للأمة لكن من يكون مثلهم يكون كذلك والله أعلم Evet yani her insan bir şeyler gördüğünü iddia edebilir. E zaten bu iddiada bulunan birçok insan olmuş. yani e, aklı başında olan insanlar da çıkmış, aklı başında olmayan insanlar da çıkmış, bir şeyler gördüğünü, başkalarının görmediğini, başkalarının göremediği ama kendilerinin gördüğünü iddia ettikleri bazı hususlar olmuş. Bunlar arasında hakem olarak e, hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu ispat edecek bir durum söz konusu değil. Ancak bizler biliyoruz ki ve kendi itiraflarından biliyoruz okuduğumuz ve duyduğumuz kadarıyla savaş meydanında öncelikle ve özellikle orada savaşan mücahitleri teşvik etme adına onları bu konuda düşmanın üzerine hareketlendirme konusunda bu tür yalanlar söylediklerini itiraf eden bazı kimseler var. Mesela Abdullah Azam bunu itiraf etti bazı yazılarında. Bazı yazmış olduğu, kalem almış olduğu yerlerde. Bunu o mücahitleri azme getirmek, düşmana karşı saldırtmak için yaptığını söylediler. Evet bizler biliyoruz ki allah Teala mümin kullarını ne yapar? Destekler. Nedir? Savaşında olduğu gibi allah Teala'nın dediği gibi siz hani Rabbinize gavus yetiş dediğinizde o size ne yapmıştı? Gökte inen 3000 melekle destek vermişti. Ama allah Teala kimi destekler? Meleklerle. O gün Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın olmuş olduğu imanı alan ve o iman üzerine olan شو سلالة آه، يعني طبعا ليس بالأموات الملائكة التأييد لا شك إيه؟ لا شك يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعني مثل سؤال إجابة على سؤال الأخ وأطال في الإجابة عليها وكان يتكلم عن بعض الغلاة الصوفية وغيرهم الذي كان يدعي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم كان يدعي أنه رأى أبو بكر أو عمر وبعضهم يذكر أنه رأى السيد عبد القادر الجيلاني أو غيرهم مثل أمامه وقال له افعل كذا وافعل كذا فكان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فكان الشيطان يتلبس بصور هؤلاء إلا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فيظهر لهم كصورة أبيه وأمه الميتين فيدعوانه ويأمرانه بأشياء فيفعلها ظنا منه أن هذا من الله سبحانه وتعالى وإنما هو من الشيطان هذا قديم حيلة شيطانية يأتي الشيطان لكل شخص بما يناسبه العابد من جهة العبادة وطالب العلم من جهة طلب العلم والمجاهد من جهة الجهاد والتاجر من جهة التجارة لا يأتي من طريق آخر لا يحبه يأتي بنفس الطريق الذي هو يحبه Evet allah Teala meleklerle yani kullarını, mümin kullarını destekler. Kabirden çıkarttığı ölülerle, çıkaracağı ölülerle değil. Ben şu cevabı vermiştim. Aynı şekilde. Bir dakika. E, aynı şekilde Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah Bununla alakalı soru sorulduğunda uzunca bir cevap veriyor. Orada ilginç şeyler zikrediyor. E, Gulat es-Sofi denilen aşırı Sofilerin e, onun huzurunda bazı şeyler iddia ettiğini e, naklediyor bizlere. İşte kimileri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ayan beyan önünde gördüğünü, Ebu Bekir Ömer radıyallahu anh önünde gördüğünü, zikrettiklerini söylüyor. Kimileri anne babasını gördüğünü, Abdülkadir Geylani'yi gördüğünü, onunla konuştuğunu, ona sen bak böyle yap, böyle yaparsan iyi olur, Allah hoşnut edersin dediğini duyuyor. Dediğini naklediyor. Şeyhülislam Teymi Rahimahullah diyor ki yani bu eski bir iddiadır, eski bir yalandır. Şeytanın kurduğu bir oyundur diyor. Şeytan insanlara bu kimseleri taklit ederek bu kimseler şeklinde gözükür ve onlara bu şekilde emirlerde bulunur diyor. Halbuki gördükleri şeytandan başka bir kimse değildir diyor. Evet. Başka sorusu olan? İza kanu ta'abu l-ihva. Nakhuza bi Yani olduysanız kesebiliriz diyor Devam etmeyin. ها İstemiyorum, istemiyorum. طيب طيب ما يشارك الشيخ عاصم ببعض الإجابة ها كل شيء. ها أخذت نصيبي من المسؤولية يا شيخ Evet buyur. Şimdi herhangi bir itikadi veya ameli konuda bir yanlış uygulama olmadı da ayet ve hadislerle deliller sunuyoruz. Ama bizim karşımıza verilen cevap bizim mezhebimizdeki uygulama şu şekilde. يقول الأخ إذا خاطبنا الناس بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة هم يواجهوننا نحن لا نحن لسنا مجتهدين نستطيع أن نستنبط الأحكام من الكتاب والسنة ونحن مذهبنا يأمرنا هكذا كيف موقفنا من هؤلاء كيف نتعامل معهم المسلم إذا دعا غيره إلى أي أمر فينبغي عليه أن يقول له نحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة وأن نقتدي بسيد الأمة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول الأئمة كلهم ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله كل ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذه الحجرة وأشار إلى الحجرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدفون هكذا قال مالك وقال الأئمة كثيرون على هذا فتقول لهذا الرجل نحن مأمورون بأن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا ما قال وإن تطيعوا العلماء كذا مطلقا قال وإن تطيعوه فكل من كان كلامه موافقا لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يطاع ف والرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فنحن نسأل العالم الذي نراه أقرب الناس إلى السنة وأوثقها فإذا كان المسألة من مسائل الاعتقاد فلم يختلف الأئمة الأربعة في مسائل الاعتقاد وأكبر دليل على هذا هذا الكتاب الذي ترجمتموه أنتم طبعا أصول الإيمان واحدة عند الأئمة فلا يجوز لأحد أن يخالفها وأما إن كان من مسائل الفقه كالصلاة والطهارة فالأمر في ذلك واسع إلا أننا مع هذا نقول للناس الصواب أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء وهذا كمال الإيمان فإن قبل فالحمد لله ما قبل لا نجعل هذا الأمر سبيل للمفارقة بيننا وبينه إذ أن الأمر يسير أيسر من مسائل الاعتقاد والله أعلم Evet bu kişiye davet ederken öncelikle şunu açıklamamız lazım ki bizler Kur'an ve sünnete uymakla emrolunmuşuz. allah Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'e ve Allah Resulü'nün sözlerine tabi olmakla mükellef kılmış. Ve aynı şekilde dört mezhep imamının sözlerine baktığımız zaman onların da bunu zikrettiğini görüyoruz. Mesela İmam Malik diyor ki rahimahullah bizlerden her birinin sözü alınır da terk edilir de. Ancak bu kabrin sahili hariç diyerek Peygamber aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu odayı gösteriyor. Mescid-i Nebevi'de. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve in tuti'uhu tehtedu. Ona itaat ederseniz tehtedu. Hidayete erersiniz. Demiyor falanca alime, falanca kişiye. Yine Allah Teala diyor ki feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Şayet bilmiyor iseniz ilim ehline sorun. Hangi ilim ehline soracağız? Kur'an ve sünnete en yakın. Onunla en haşır neşir olan ilim ehline soracağız. E biliyoruz ki dört mezhep imamı imani konularda ne yapmamışlar? İhtilaf etmemişler. Bunun en büyük delili de burada işte kitapta var. Ebu Hanife'nin itikat Esasları diye. Türkçe'ye de tercüme edilmiş bir kitap. O kitapta bunu bulabilirsiniz. Dört mezhep imamının ihtilaf etmediği konu akide, itikadi konulardır. Ama fıkhi meselelerde ihtilafa göz yumulabilir. Yani göz yumulabilir derken bunlar aramızda fitneye sebep olacak konular olmaz. Ama elbette doğru olan bu fıkhi meselelerde Kur'an ve sünnetin emrettiğine yakın olarak ne yapmak? Amel etmektir. Bu da imanın zaten kemalini, mükemmelliğini gösterir. Evet. Nasıl öyle Ben... Şuraya alalım ondan sonra. Kim? Sen misin? Yok arkadaş süresin de ben yalnız bir şey tamam. özetlerim. Sen kaç yapıyorsun sen söyle. Yok Allah'ım değil. Şimdi bu cemaatlerde, çok cemaatlerde de bulundum. Allah razı olsun hepsi de iyi insanlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama şimdi sünneti çok iyi bildiklerini, yaşamaya çalıştıklarını, kıyafetinden tut, namazdan, oruçtan, nafilelerden bahsediyorum. Ama bakıyorsunuz bu itikadi konularda, suyu hürmetinde ısrarla. Ya da ölülerden direkt yardım isteme Ya da yaşayan işte efendilerden, hı hı. mübarek zatlar dediklerinden ya da Gavsu Azam'ın peygamberin önüne çıktığını izah ediyorlar. Aşağıdan daha önemli olduğunu. Şimdi bu sünneti okuyorlar, hadisleri okuyorlar. Hiçbir hadis kitabında, hiçbir peygamberimizin duasında mutlaka hepimiz de şahitsinizdir. Ki kitapta, Kur'an'da Rabbimiz diyor ki İlyas'ı da an diyor. İşte Halil İbrahim peygamberi an diyor. Nuh'u an diyor. Ama onda peygamberimize onun yüzü suyu hürmetine dua et diye bir şey yok. Evet. Ve hiçbir uygulaması da yok. Yani ısrarla niye kulağı sırttan kaşıyorlar? Yani Allah'ım senin azametinin hakkı için işte Rabbimizin bana isimle yalvarı derken niye ısrarla? Yani ısrardaki amaç ne yani? Evet. Yani kısadan gitmek var haşa yani. Özür dilerim biraz sesimi işlettim ama yani Allah'ım ben senden istiyorum. Senin azametinin hakkı için, kudretinin hakkı için hatta bir hadis duydum ben. Siz doğru bunu tamamıyla ben eksik söyleyebilirim. İşte bir tanesi dua ediyor. Diyor ki Ya Rabbi diyor kainattaki azametinin yeryüzündeki kudretin hürmetine diyor melekler bunu sevabını yazamıyorlar. Yani Allahu Teala'nın ismiyle. Yani böyle varken hem ne olacak? Yani niye ısrarla? Ben anlamıyorum yani. Buradaki acı ne yani? Bu niye ateş atıyorlar El-Ak yani. ilave hocam. Şey yuallik ala. Soru, soru alsak daha iyi olur. Soru şey çok güzel. يعلق على جماعات يقول نرى كثير منهم أنهم يعني في الظاهر يطبقون سنن الظاهرة اللحية واللباس الشرعي ولكن هم طبعا صوفية جماعات مختلفة هنا في تركيا نجدهم أنهم حينما يدعون يستغيثون أو حينما يدعون يتوسلون لماذا يصيرون هؤلاء لماذا إيش؟ يصرون يصرون على هذا الفعل نعم. هذا يعني يعود إلى كلامنا الأول وهو أن الهداية هي توفيق من الله سبحانه وتعالى وكل إنسان يقسم الله له منها بنصيب فأعلى الناس نصيبا وأكملهم حظا منها هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على طريقته وعلى نهجه كما قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا واستعمال هذا اللفظ في القرآن وما بدلوا تبديلا تنبيه في غاية الأهمية إلى أن كل من بدل شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أمر الله سبحانه وتعالى قبل ذلك فإنه لم يكن كالمؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فيتنبى المؤمن فهذا توفيق الله عز وجل كما أن الله وفق أهل الإسلام للإسلام ولم يوفق الكفار للإسلام هذه هذا منتهى الحرمان منتهى الحرمان وفق أهل الإسلام فجعل منهم الطائع والعاصي ووفق أهل الطاعة فجعل منهم السني والبدعي ووفق أهل السنة الطائع السني إلى نعمة كمال الهداية ومنهم إلى الإيمان ال ال الـ الـ آه، إلى مطلق الإيمان وبعضهم إلى الإيمان المطلق وبعضهم إلى الإيمان المطلق وفرق بينهما مطلق الإيمان والإيمان المطلق كما قال ذلك أهل العلم كمثال شيخ الإسلام هذه درجات درجات ولهذا فضلنا الله عز وجل في الجنة فجعل المؤمنين على درجات فليسوا كلهم على سواء فنسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل şيء وأن لا يكون له حظ في نفسه من ترك شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم Evet hidayet Allah Teala'nın kula hidayet vermesi yine Allah'ın bahşettiği bir başarıdır, tevfiktir. Bunu Allah bahşeder, Allah Teala verir. Herkesin Allah Teala'nın vermiş olduğu nasibe paya göre o oranda ne vardır? Bu hidayette Anlaması mı? var? anlaması vardır, idrak etmesi vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan, onun yolundan giden insanlar en çok payı alan, nasip alan insanlardır. Ee, allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki öyle adamlar vardır ki Kur'an-ı Kerim'de öyle adamlar vardır ki Allah'a vermiş oldukları sözleri ne yapmışlardır? Yerine getirmişlerdir. Onlardan bazıları ölmüştür, bazıları da beklemektedir. Önemli olan da burası. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Onlar hiçbir değişiklik, tebdil yapmamışlardır. Diyor Allah Teala hakkında. Yani Allah'ın dininde hiçbir şey ne yapmamışlardır bunlar? Değiştirmemişlerdir. değiştirmemişlerdir. Allah Teala'nın yeryüzüne göndermiş olduğu peygamberin sünnetini değiştirmemişlerdir. Bu dini değiştirmemişlerdir. Bakıyoruz şöyle kafamızı kaldırdığımız zaman, insanlara baktığımız zaman kimilerinin tamamen imandan mahrum olduğunu görüyorsunuz. Allah Teala mahrum kılmış. Kimilerine Allah Teala'nın hidayet bahşettiğini görüyorsun. Kimisinin Allah Teala itaat eden, kimisine isyan eden olduğunu görüyorsun. İtaat edenlerin sünnete uyanlar ve bidate tabi olanlar olarak ayrıldıklarını görüyorsun sünnete tabi olanların kemali imana er, erip öyle amel işlediklerini görüyorsun. Kimilerinin de imanlarının eksik olduğunu görüyorsun. Bu Allah Teala'nın verdiği bir tevfiktir, başarıdır. <coughs> Müminler cennette zaten derece derece olacaklar. Umarım ki Allah, ben dilerim ki Allah Teala bizleri hidayete er, erdirsin, doğru yol erdirsin. Bununla amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Evet. Hocam, أنا أنا بالنسبة لي مرتاح جدا بس أنا أرى على وجوه البعض إرهاق العمل يعني تعب يعني Benim açımdan bir sıkıntı yok. Devam edebiliriz. Ancak bazı kardeşlerimizin yorgun olduğunu görüyorum diyor. Abi Tekirdağ'a gidecektir bugün onlar ya. Evet. Son soruyu alıyoruz. O zaman son soruyu alıyoruz. Namazın terki konusunda namazı külli manada terk eden. Ee, biz biliyoruz ki bu konuda ihtilaf var. Yani ama İmam Ahmed'in görüşüne göre namazı terk etmek küfürdür dediğimiz takdirde, biz de bu işler üzerine yürüdüğümüz takdirde bunlara vela ve vela uygulanır mı? Yani bunların selamla alınır mı, selam verilir mi? Yani bunlara dostluk ve düşmanlık nasıl yapmamız gerekiyor? يقول الأخ آه، أننا نعرف خلاف العلماء في تارك الصلاة كليا وإذا أخذنا آه، رأي الإمام أحمد رحمه الله آه، آه، في من يترك الصلاة كليا كيف يكون موقوفا هل يعني لا نرد عليهم سلامهم ولا نسلم عليهم كيف هذه المسألة من المسائل التي فيها الخلاف الكبير بين أهل العلم والإمام أحمد له روايتان في المسألة له رواية وافق فيها الجمهور وهو مالك وأبو حنيفة والشافعي في أن تارك الصلاة لا يكفر إذا تركها كسلا وله الرواية المشهورة التي اختارها عامة أصحابه والتي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية أن تارك الصلاة تكاسلا يخرج من الإسلام لعموم الأدلة الكثيرة وليس هذا وقت ذكر منها كحديث ابن عمر وحديث أبي وجماعات من الصحابة يبقى عندنا التعامل مع لو اخترنا القول بالتكفير لو اخترنا القول بالتكفير يبقى عندنا التعامل مع هؤلاء كيف نتعامل نقول يا أخواني الـ الـ الأصل يعني أن الحكم بكفر هذا الرجل لا يكون مني أنا مني أو منك أو من الناس هؤلاء ولا بد أن حتى يأخذ أحكام الكافر لا بد أن يحكم قاضي مسلم بأن هذا ترك الصلاة واستتابه ولم يتب فيحكم بكفره فعندئذ يهجر ولا يسلم عليه ولا تطلق منه زوجته يعني يفرق بينه وبين زوجته ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين تأتي أحكام كثيرة لكن لست أنا ولا أنتم من يحكم هذا الحكم ومن هنا أقول لكم لا تشاغلوا تشغلوا أنفسكم بهذا وأنتم في بلادكم هنا هنا وفي بعض البلاد كألبانيا الذي جئنا منها الحقيقة أن أنكم وإن كنتم في بلاد إسلامية بالاسم ويبقى الناس مسلمون ولا نستطيع أن نكفرهم ولا يجوز لنا أن نكفرهم بحال من الأحوال وإنما التكفير له شروط ويجب فيه انتفاء الموانع وهذا ليس لنا وإنما هو للعلماء فتعاملوا مع الناس على أنهم مسلمين إلا من حكم عليه حكام المسلمين من من الفقهاء والعلماء بأنه كافر مرتد والله أعلم Evet yani İmam Ahmet İbn Hanbel'den bu konuda iki rivayet var. Bir rivayete göre İmam Ahmet İbn Hanbel namazını terk eden, kılmayan, velev ki tembellikten dolayı, gevşeklikten dolayı, onun farz olduğuna inanmasına rağmen kılmayan kimsenin bir rivayete göre kafir olduğunu söylüyor, bir rivayete göre de büyük günah işlediğini söylüyor İmam Ahmet Hanbel. Cumhurun görüşü kafir olmadığı. Şeyhülislam İbn Teymiye ve İmam Ahmed İbn Hanbel'in çoğu öğrencileri e, onun ikinci görüşünü yani namazı bilerek terk edenin ister e, tembellik de olsun, ister vücub inkar ederek olsun, kafir olduğu görüşünü tercih ediyorlar. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin tercih ettiği görüş de budur. E, şu anda vaktimiz yok bunun delillerini zikretmek adına. Ancak önemli olan bir husus var arkadaşlar. Kişileri tekfir etmek yani kafir olduğunu söylemek ne benim haddime, ne senin haddine, ne buradaki arkadaşların haddine düşer. Tekfir meselesi bir hükümdür. Bunu verecek olan hakim. Hakim olması lazımdır. Ee, yani bu hakim bu insanı namaza davet eder, tövbe ettirir, ısrar ederse onun hakkında kafir hükmünü verir hakim. Ondan sonra da artık bu kimsenin hakkında boykot başlar. Devlet olması lazım. Nasıl bir boykot başlar? Bu adam Müslümanlar kabiri, Müslümanların mezarlığına gömülmez artık. Miras payından ona bir pay verilmez. Selam verilmez. Selamı alınmaz. Benim size tavsiyem, yani bu gibi konularla meşgul olmayın. Yani biz buraya Arnavutluk'tan geldik. Orası ve burası gibi ülkeler umumi manada Müslüman olan ülkeler. Bunu hissediyorsunuz. insanlar Müslüman. İnsanlara genel manada Müslüman olarak muamele edin. Ne zaman ki ilim ehli, hakimler bir kimse hakkında ya da bizzat hakkında tekfir ederlerse o zaman sizler de e, böyle inanın, bu şekilde amel edin. Çünkü tekfirin bazı şartları var. İnsanın kafir olabilmesi için ilim ehlinin zikrettiği kitaplarda bulunan şartlar var. Ve aynı şekilde bir insanın küfrü şeyler işlemiş olmasına rağmen tekfir edilmesine engel olan bazı engeller var. Bunların hepsi kitaplarda zikrediliyor. Bunları bilmek lazım. Ondan dolayı daha faydalı bilgilerle e, nefislerinizi, kendinizi meşgul etmeniz daha hayırlı olur. Son olarak bunu söylüyoruz. Subhanakallahumma ve hamdik. Şehaden ent. Estağfurullah.